Гибель Лондона. Сборник фантастических рассказов. Читает Максим Сметанников. Большой сборник небольших рассказов писателей конца XIX века. Рассказы охватывают почти весь широчайший спектр фантастической литературы. От мистики до представления о жизни человека через тысячелетия. Данная книга – то, что надо для хорошего чтения перед сном в будние дни. Томас Андерсон, Вернер Рид, Джеймс Бекхэм, Эдвард Беллами, Израил Зангвилл, Уильям Морроу, Уильям Харбен, Роберт Барр, Элис Фуллер, Уильям Олден, Джеймс Бекхэм, Юджин Дерби, Родригес Атоленги, Юджин Шейт Бисби, Джордж Трип, Чарльз Палмер, Сэм Дэвис, Герберт Куоцер.